Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 9. je kolovoza 1965. godine. Prema Jen Baiju, gradu na sjeveroistoku države koja se tada nazivala Demokratska republika Vjetnam, lete američki lovci bombarderi tipa F-4 Phantom. Početkom ožujka T-65. predsjednik Sjedinjenih američkih država Lyndon Johnson odobrio je početak operacije kotrljajuća grmljavina – Ciljevi operacije bili su da američko ratno i mornaričko zrakoplovstvo svojim napadima podigne moral Republike Vjetnam, da se uvjeri Demokratsku Republiku Vjetnam ili Sjeverni Vjetnam da prestane pomagati gerilcima Nacionalne fronte za oslobađanje Južnog Vjetnama, da se uništi transportna mreža i industrija Sjevernog Vjetnama, te da se spriječi dopremanje oružja i ljudstva iz Sjevernog Vjetnama u Južni. Oko Yen Baija sjeverno-vjetnamski inženjerci počeli su graditi zrakoplovne piste. Tako je on uvršten u popis ciljeva kotrljajuće grmljavine. Američki piloti znali su da ih čeka jaka protuzrakoplovna vatra. Prvog dana operacije kotrljajuća grmljavina protuzrakoplovna obrana sjeverno-vjetnamske vojske srušila je šest američkih zrakoplova ali tog 9. kolovoza vatra nad Jen Bajem bila je gušća od očekivane. Srušeno je i oštećeno nekoliko američkih zrakoplova, a jedan F-4 srušila je vojska koja je tek prije par dana došla u sjeverni Vjetnam. 1. kolovoza 1965. u sjeverni Vjetnam stigli su vojnici odjeveni u svjetlo-zelene odore sjeverno-vjetnamske vojske. Na glavama su nosili sive kape. Na odori nije bilo oznaka. Instruktori su te vojnike poučili nekim riječima engleskog jezika, kako bi se mogli sporazumjeti s oborenim američkim pilotima. I ti su vojnici dobili brzi tečaj iz vjetnamskog, kako bi se mogli sporazumjeti s lokalnim stanovništvom. Većina njih znala je da idu u zemlju zemlju koja vodi rat. Mnogi od njih nisu znali da ih u sjevernom Vjetnamu čeka još neugodnosti. Dobar dio tih vojnika došao je sa sjevera svoje zemlje. Nazivali su ih polarnim medvjedima i oni su došli u vrući i sparni Vjetnam. Vrijeme u Vjetnamu bilo je prevruće za njih. U listopadu je počela sušna sezona. Vojnici su djelovali na temperaturama između 38 i 43 Celzijeva stupnja. Vojnici su se cijele dane znojili. Sljedećeg proljeća počele su beskrajne monsunske kiše i bili su stalno mokri. Neki su od njih oboljeli. Uobičajene bolesti bile su bakterijske i gljivične infekcije poput prašumske truleži, malarije, hepatitisa i dermatofitoze. Izlaganje vjetnamskoj džungli bilo je jednako pogibeljno kao američke bombe. U okolišu prepunom zmija, komaraca, mrava, pijavica, ti su vojnici morali suočiti se s bolešću, bolovima i smrću. Prvo kolovo za 1965. u Sjeverni Vjetnam stigle su 61. i 63. protuzrakoplovna divizija te vojske sa sjevera. Prvi američki zrakoplov srušili su vojnici 61. divizije. Do ožujka 1969. ta će zemlja u sjeverni Vjetnam u operacije protiv američkih zrakoplova poslati 16 protuzrakoplovnih divizija sa 150 tisuća vojnika. Ti će vojnici tvrditi da su srušili 1707 američkih zrakoplova i oštetili njih 1608. Pored tih protuzrakoplovnih divizija u sjeverni Vjetnam ta će zemlja uputiti na desetke tisuća vojnih inženjeraca koji će pokušati obnoviti ono što su uništili američki zrakoplovi. Službene statistike govore da su te trupe sagradile ili obnovile sedam cesta u dužini od 1206 km, 395 mostova ukupne dužine 6854 metra i 4441 cestovni propust ukupne dužine 46938 metara. Osim toga, u tim je poslovima iskopano ili pomaknuto ukupno 30,5 milijuna kubičnih metara zemlje i kamena. čiji su inženjerci obavili tako puno posla u Sjevernom Vjetnamu, čijih je 16 divizija branilo nebo nad Sjevernim Vjetnamom. Bili su to vojnici Narodno-oslobodilačke vojske Narodne republike Kine. Prvi su kineski vojnici ušli u Sjeverni Vjetnam 1965. godine i omogućili da Ho Chi Minh i njegov prvi vojnik, general Won Nguyen jab mogu više vojnika odvojiti za borbe u Južnom Vjetnamu. Kineski su vojnici obnavljali uništene tvornice i komunikacije, pomagali su u obrani zračnog prostora, prenosili su opremu, namirnice i oružje ali početkom 1970. u sjevernom Vjetnamu više nije bilo niti jednog kineskog vojnika. Do tada su se odnosi između Demokratske republike Vjetnam i Narodne republike Kine i tekako zahladili. 14 godina nakon što je prvi kineski vojnik došao u pomoć Sjevernom Vjetnamu, između Kine i tada Ujedinjenog Vjetnama izbiće kratkotrajni i krvavi rat. Zašto su se odnosi između dvije komunističke zemlje tako zahladili? Zašto je između tih bratskih drugova izbio rat kojeg nazivaju trećim indokineskim? Odgovore poslušajte u sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je vojni i obavještajni analitičar Fran Višnar. 19. svibnja 1959. godine. U Demokratskoj republici Vjetnam slavi se rođendan Ho Chi Mina, predsjednika republike i čovjeka koji je vjetnamske komuniste poveo u pobjednički rat protiv francuskih kolonijalnih vlasti. Rođendan Ujaka Hoa, kako su ga od milja nazivali, slavio je i pukovnik Vobam, stručnjak za transport u Ministarstvu obrane. Onda je došao telefonski poziv. Pukovnik je bio pozvan da se hitno javi u partijski centralni vojni komitet. Tamo je pukovnika dočekao general Nogojon Van Vin, član komiteta. Što se dalje događalo opisuje povjesničar John Prados u knjizi Krvava cesta. Prema instrukcijama političkog biroa i u ime partijskog centralnog vojnog komiteta, objavio je general Vin, ovim te zadužujem za zadatak organiziranja posebne komunikacijske crte kako bi poslao opremu u revoluciji na jugu i stvorio uvjete za njezin razvoj. Pukovnik Bam je bio zaprepašten zadatkom i njegovom ozbiljnošću. Počeo je vaditi bilježnicu kako bi zabilježio podatke i detalje svog zadatka. tako ga je Vin zaustavio. Ne radi bilješke, rekao je general. Od sada nadalje sve ćeš podatke o svom radu morati pamtiti. Prvi indokineski rad završio je sporazumom u Ženevi. Francuske kolonijalne vlasti otišle su iz Vjetnama, zemlja je podijeljena na dva dijela. Na sjeveru je Vjetnamska radnička partija počela izgrađivati socijalističku republiku. Na jugu je premijer Ngo Dinh Diem uz američku pomoć počeo izgrađivati antikomunistički režim. Partijske i državne vođe sa sjevera htjele su ujediniti zemlju i pomoći Narodno oslobodilačkom frontu Južnog Vjetnama ili Vjetkongu u borbi protiv djema, Ali to je značilo sukob s režimom, a to je pak značilo sukob sa Sjedinim američkim državama. Tek na 15. plenumu Vjetnamske radničke partije odlučeno je da se pomogne komunistima na jugu. Mark Philip Bradley u knjizi Vjetnam u ratu piše. Na 15. plenumu partije u siječnju 1959. konačno je donesena odluka da se dopusti upotreba sile u Južnom Vijetnamu. Temeljni put razvoja revolucije u Južnom Vijetnamu, pisalo je u rezoluciji, put je nasilne borbe. Ostale su neke nejasnoće oko strategije. Politička borba bit će glavni oblik borbe, pisalo je u rezoluciji, ali zbog toga što je neprijatelj odlučan da se uguši u revolucionarnoj krvi, bit će nužno do određene mjere usvojiti metode samoobrane i naoružane propagande kako bi se pomoglo političkoj borbi. Rezolucija 15, kako su je nazvali, značila je da se Sjeverni Vjetnam odlučio sukobiti s Južnim, u kojem je Djemov režim pojačao progon komunista. Stranim diplomatima nije promakla važnost rezolucije, pogotovo što je ona značila da je sjever spreman ući i u sukob s moćnim djemovim zaštitnikom, Sjedinim američkim državama. Jedan je zapadni diplomat upozorio premijera Sjevernog Vjetnama Fan Van Donga na opasnost od izazivanja Amerikanaca. Fan Van Dong je diplomatu mirno odgovorio ovom rečenicom. Bacit ćemo Amerikance u more. Rezolucije 15 je u siječnju 59. U svibnju te godine general Vin pozvao je pukovnika Bama i zapovjedio mu da u tajnosti počne izradu komunikacijske mreže prema jugu. Pukovnik Bam na temelju te zapovjedi počet će izgradnju Hošiminovog puta, mreže putava koji su iz sjevernog Vjetnama preko Laosa i Kambođe vodili u južni vijetnam Saveznici Sjevernog Vjetnama nisu bili naklonjeni eskalaciji sukoba. Sovjetski savez je pod Nikitom Hruščovom započeo s politikom miroljubive koegzistencije. Sukob u Indokini, u koji su mogli biti uvučene i Sjedinjene američke države, ne bi bio dobar za tu politiku. I Narodna republika Kina bila je protiv eskalacije. U ljeto 1958. politbiro Vjetnamske radničke partije zatražio od Pekinga savjet po pitanju strategije prema Južnom Vjetnamu. U odgovoru je pisalo. Najtemeljitiji, najvažniji i najhitniji zadatak koji se nalazi pred vama jest promicanje socijalističke revolucije i obnove na sjeveru. Revolucionarna transformacija na jugu je nemoguća u ovom stadiju. Ali Kina nije zabranila Sjevernom Vjetnamu da pomaže Vjetkongu. Da pače, u eskalaciji u Indokini vidjela je i prigodu. Predsjednik sad Dwight Eisenhower T-58 u tajvanski tjesnac poslao je flotu kako bi pokazao da je odlučan braniti Tajvan od kineskog napada. Sukobi u Indokini barem bi malo razvukli američke snage u Aziji. I Peking je počeo slati veliku vojnu pomoć Sjevernom Vjetnamu do 63. Hanoj će dobiti 270 tisuća pušaka, 10 tisuća topovskih cijevi, 200 milijuna metaka, 2 milijuna topovskih granata, 20 tisuća radioaparata i više od milijun vojnih odora. 16 godina od donošenja rezolucije 15, Sjeverni Vjetnam će konačno baciti Amerikance u more i ujediniti jug sa sjeverom ali taj ujedinjeni socijalistički Vjetnam neće biti u prijateljskim odnosima s moćnim susjedom na sjeveru. Bratski, drugarski odnosi pretvorit će se u otvoreno neprijateljstvo a Ujedinjeni Vjetnam je imao novog zaštitnika s kojim je Kina bila u ozbiljnom sukobu, govori Fran Višnar, vojni i obavještajni analitičar. 1975. godine kad je došlo praktički do ujedinjenja e, Vjetnama, kad je sjever pobjedio, okupirao, zauzeo, oslobodio iz kojeg se kuta gleda cijelu zemlju i kada je praktički postao regionalna e, sila, e, stvari se nisu smirmirale da pače, one su eskalirale. Glavni igrač skoro dva desetljeća u tom području, Amerikanci su se povukle i prepustili su taj prostor novim rivalima koji su bili nazočni tijekom Vjetnamskog rata, ali su jedan i drugi podržavali vjetnamsku stranu, odnosno Sjeverni Vjetnam i Vjetkong, odnosno Front za narodno oslobođenje Južnog Vjetnama. To su Sovjetski savez i Kina. Naime, geopolitička slagalica je postala vrlo zanimljiva. Vjetnam je radikalni kurs zauzeo odmah, ali ne ideološki, nego čisto pragmatički, Procjenjujući da je Kina preslaba, Mao Tse-tung je bio jako bolestan, umro je već naredne 1976. godine. U Kini je uslijedila jedna ipak borba za vlast, odnosno za prevlast. Kulturna revolucija se još i tekako posljedice njezine strašne su se osjećale. I Hanoj je učinio ono što je inače bila smjernica Hošiminove politike, da se uvijek treba prikloniti jačem slonu ili zmaju, u ovom slučaju zmaju, a to je bio Sovjetski savjest Odnosi između Sovjetskog saveza i Sjevernog vijetnama počeli su se poboljšavati nakon 1964. kada je Nikita Hruščov u partijskom državnom udaru zbačen s vlasti. Novo vodstvo Sovjetskog saveza, predvođeno Leonidom Brežnjevim, prvim čovjekom partije i Aleksejem Kosiginom, premijerom, počelo je preispitivati politiku miroljubive koegzistencije. Godine 1962. došlo je do konačnog razloza između Sovjetskog saveza i Kine. Vjetnamski komunisti pridružili su se kineskima u kritici sovjetskog revizionizma. Godine 1965. kada je počela američka operacija kotrljajuća grmljavina, Sjeverni Vjetnam je zatražio pomoć od Sovjetskog saveza. Pomoć je imala cijenu. U zamjenu za oružje i savjetnike, vjetnamski komunisti trebali su se ostaviti kritiziranja Moskve. Hano je odustao od kritika i pomoć je došla. Do kraja rata u Sjevernom Vjetnamu je boravilo 10.900 sovjetskih vojnika i 6.214 civilnih inženjera i tehničara. Većina njih služili su u protuzrakoplovnoj obrani. Kineske protuzrakoplovne divizije sa svojim topovima bile su prijetnje američkim zrakoplovima, ali sovjetske rakete, zemlja, zrak, sijale su stravu među američkim pilotima. Suradnja nije uvijek bila u duhu međusobnog povjerenja. Sjeverni Vjetnam stalno je tražio novije sustave koji bi bili otporni na američko elektronsko ometanje. Sovjeti te sustave nisu isporučivali iz straha da oni ne dođu u ruke Kineza. Ipak, na kraju je Sjeverni Vjetnam između Narodne republike Kine i Saveza sovjetskih socijalističkih republika izabrao SSSR ta odluka je bila strateški vrijedna, jer kasnije u sukobu sa Pol Potom, odnosno crvenim kmerima u Kambođi, Kampući tada još uvijek, a kasnije isto tako i s Kinom, sovjetska vojna pomoć je bila presudna, jer su e, Moskva je isporučila Vjetnamu u roku od samo dvije godine, 76. 77. do 78. ratnog materijala, vojnog materijala u vrijednosti e, od nekoliko stotina milijuna ondašnjih e, dolara. Kad je počeo i rat sa Kinom, Vjetnam je dobio čak 3 milijuna tona ratne opreme, besplatne i to najbolje kvalitete. Kina to ne bi mogla priuštiti e, Vijetnamu a e, to nije učinila niti svom novom starom savezniku, odnosno krvavom, rekao bih, terorističkom režimu crvenih mera u Kambođi, čije su ime odma e, primjenovali sredinom 75. u Kampučiju. selili su svo stanovništvo jer su oni željeli do kraja provesti kulturnu revoluciju, potpuno nadahnuti onim ranim malim mislima koji je e, između ostalog još negdje tamo 40. i početkom 50. godina rekao da revolucija nije gala večera, da ona ne može biti niti elegantna, ne može biti ni delikatesna, ne može biti također ni ljubazna, nego je ona ono što jest, a to je diktatura proletarijata, odnosno teror jedne klase nad drugom. Kambođa je platila veliku cijenu u Vjetnamskom ratu. Ho Chi put je vodio kroz tu zemlju. U njoj se krio glasoviti središnji ured za Južni Vjetnam, tijelo koje je koordiniralo političke i vojne akcije ispod 17. paralele. Sjedinjene američke države pokušale su sve kako bi prekinule taj put i uništile taj ured. Posebne postrebe ubacivale su se u Kambođu. To je područje bombardirano iz zraka. U ožujku 69. američki predsjednik Richard Nixon odobrio je tajno bombardiranje Kambodže. U sljedećih 15 mjeseci u 3000 letova bombardera tipa B-52 na Kambodžu je bačeno oko 100.000 tona bombi. Ta je operacija nazvana Meni. dijelovite operacije nazvani su doručak, ručak, večera, desert. Bombardiranje je bilo strašno. Jedan od članova središnjeg ureda ovako je opisao bombardiranje iz zrakoplova B-52. Probudila nas je poznata grmljavina. Sada je bila bliže nego prošlih dana. Kako nam se ta kataklizma približavala, svatko je zagrlio zemlju. Neki su tiho vrištali, drugi su nastojali potisnuti napade divljeg, nevoljkog drhtanja. Oko nas je tlo počelo grčevito tresti. Obuhvatila nas je čudovišna rika. Tada odjednom to je stalo. Zadnji krateri od bomba otvorili su se na kilometar od nas. Ponovo, nekim čudom, nitko nije bio ozlijeđen. Duhovi su počeli oživljavati. U travnju 1970. predsjednik Nixon zapovjedio invaziju na Kambođu. 90.000 tisuća američkih vojnika i 40.000 tisuća južno-vjetnamskih pokušali su uhvatiti neuhvatljivi središnji ured i prekinuti Hošiminu put. Invazija i bombardiranja poremetili su opskrbu vjet Konga, ali ju nisu prekinuli. Središnji ured je i dalje bio neuhvatljiv. Dio zasluga za tu neuhvatljivost nosi i sovjetska obavještajna služba, koja je javljala o svakom naletu bombardera B-52 ali cijenu svih tih djelovanja platila je Kambodža. Procjenjuje se da je od američkog bombardiranja stradalo i do 150 tisuća Kambođanaca. U ožiku 1970. proamerički časnici predvođeni Lon Nolom zbacili su s vlasti princa Norodoma Sihanuka. Vlast te hunte bila je nesposobna i u to vrijeme uz pomoć Sjevernog Vjetnama počela je rasti važnost komunističke partije i njezinog vojnog krila crvenih kmera kada je pao Južni Vjetnam i kada je zadnji američki vojnik otišao iz Indokine, u Phnom Penh su ušli crveni kmeri i uspostavili vlast koja je provela možda najveći genocid u drugoj polovini 20. stoljeća. Dovoljno je da si bio navodno intelektualac, a mjerilo je bilo da si govorio neki strani jezik, da si nosio naučale i automatski bi bio zbrisan. Pol Pot je pobio dva milijuna kambođanaca i na poljima smrti bez ceremonijalnog streljanja i ostalih načina ubijanja, a ceremonijalna mučenja istraživanja, isljeđivanja takozvanja, samopriznanja, samooptuživanja e, su se obavljala u bivšoj srednjoj školi u predgrađu Pena e, i veliki istražni centar, ujedno i zatvor, a ujedno i gubilište, e, poznato pod imenom Tuol Slang – Vladajuća komunistička partija Vjetnama, a i Sovjetski savez, koji se ranije sa Kinom sukobljavao iz ideoloških razloga, koji je bio protiv kulturne revolucije, ali i zbog brojnih graničnih problema na području bivše Manđurije, rijeka u Suri i tako dalje. Vjetnamska komunistička partija i vodstvo koje je e, tada vladalo Vjetnamom procijenilo je, ali isto tako naravno uz e, sovjetski pristanak, čak i nagovaranje, da se jednostavno crveni kveri moraju ukloniti oruženim putem. Između crvenih kmera i sjevernog Vjetnama nije bilo ljubavi. Za vrijeme Vjetnamskog rata bio je to brak iz računa. Kambođanski komunisti nisu mogli pobijediti bez sjevernog Vjetnama, a crveni kmeri su u proamerički režim u Phnom Penhu držali podalje od važnog Hošiminovog puta. Nakon 1975. odnosi su postali sve gori. Demokratska kampučija kako su crveni kmeri nazvali svoju državu, smatrala je da se granice prema sada ujedinjenom Vjetnamu moraju mijenjati. Pored toga, u komunističkoj partiji Kampučije cijelo vrijeme trajale su ogorčene borbe za vlast. Istočnim dijelom Kambođe vladali su takozvani provjetnamski kadrovi. U tim je područjima bilo i najmanje ubojstava. Ali onda je 78. provjetnamska struja u partiji poražena i veći dio tih kadrova je ubijen. U istočnom dijelu Kambođe, nakon poraza tih kadrova, crveni kmeri počeli su s općim ubijanjem. U kratkom je vremenu pobijeno oko 100.000 ljudi, ili kako su ih crveni kmeri nazivali, kmerskih tijela s vjetnamskim umovima. Već 1977. počeli su pogranični sukobi između crvenih kmera i vjetnamske vojske, a preko Vjetnama i Kampučije svoje su snage odmjeravali i Sovjetski savez i Kina. Moskva je e, forsirala da Vjetnam uđe socijalistički Vjetnam da uđe u SEV, u Savjet za uh, uzajemnu ekonomsku pomoć, neka vrsta istočne uh, Europske unije u ono doba, jer imao time sve privilegirano od uh, cijena, povlaštenih cijena robe, uvoza, izvoza, a slično, uključujući i vojnu opremu, a isto tako 1977. Hano je potpisao s Moskvom izravni vojni ugovor o vječnoj suradnji, sve bivše baze južnovjetnamske koje su držali Amerikaci od Dananga nadalje postale su sovjetske pomorske i zrakoplovne baze, e, imali su to sve služnosti, mogli su podmornice dolaziti kada žele, a one dublje u kopnu tu je dostavljena ova ogromna pomoć vojna, rekli smo preko 3 milijuna, 3 milijuna tona. Bilo je krcato sa e, sovjetskim savjetnicima, jer je Vjetnam bio vrlo ambiciozan u tome. Njegov projekt je bio da utjecaj proširi na Laos, u Laosu je provedena neka mini socijalistička revolucija i on se proglasio ovaj socijalističkom državom, ali da bi to se održalo, Vijetnam je tamo stalno držao između 40 do 50 tisuća vojnika. odnosi između Hanoja i Moskve nisu bili uvijek sjajni. Sovjetsko veleposlanstvo u Hanoju slalo je u Mosku pisma u kojima je upozoravalo na egoizam vjetnamske strane i na njezinu želju, ovo je citat, da ima monopol na točnu procjenu metoda i rješenja vjetnamskog sukoba. Sovjetsko ministarstvo trgovačke mornarice poslalo je 18. srpnja 1966. Centralnom komitetu Komunističke partije Sovjetskog saveza primjedbu u kojoj se žalilo na ono što se odvijelo u glavnoj revoluciji Sjevernog Vjetnama Haifungu. Povjesničar Ilja Gajduk u članku pod naslovom Vjetnamski rat i sovjetsko-američki odnosi objavljenom u časopisu Međunarodnog projekta za istraživanje povijesti hladnog rata piše. Lučke vlasti žalilo se ministarstvo namjerno su odugovlačile s iskrcavanjem sovjetskih brodova, vjerujući da što duže budu u luci i njezinoj blizini zadržavali teretne brodove koji su imali izvješene sovjetske zastave, to će biti manja opasnost od napada američkih bombardera. Što više, obično su smještali sovjetske brodove u blizini područja koja su bila najvjerojatnije mete napada, poput položaja protuzrakoplovnih topova. Što više, tijekom američkih napada iz zraka, vijetnamski ratni brodovi skrivali su se iza sovjetskih i otvarali vatru na američke zrakoplove, tako pretvarajući sovjetske trgovačke brodove u štit. Sovjetsko ministarstvo obrane i veleposlanstvo u Hanoju žalili su se Moskvi da je vjetnamska strana neiskrena u suradnji, da umanjuje značaj sovjetske pomoći i da ne dopušta pravovremenu inspekciju srušenih američkih zrakoplova od strane sovjetskih stručnjaka koji su bili željni domoći se najnovije američke opreme. Pored toga, vjetnamska je strana prema mišljenju sovjetskih savjetnika loše postupala s opremom i nije slušala sve savjete. Ali Sovjeti nisu smanjivali svoju pomoć Sjevernom Vjetnamu kada je trebalo izabrati između Sovjetskog saveza i njegovog modernog oružja i Kine, moćnog susjeda na sjeveru, sjeverni Vjetnam odlučan da porazi Južni Vjetnam i izbaci Amerikance, odabrao Sovjetski savez. Sve dodatno zakomplicirao potez kineskog vođe predsjednika Mao Tse Tunga, koji je 1969. svom liječniku rekao ovo. Razmisli o ovome. Na sjeveru i zapadu imamo Sovjetski savez, Indiju na jugu, Japan na istoku. Ako bi se svi naši neprijatelji ujedinili i napali nas sa sjevera, juga, istoka i zapada, što misliš što bismo mi trebali napraviti? Ponovo razmisli. Iza Japana su Sjedinjene američke države. Nisu li naši preci savjetovali pregovaranje s dalekim zemljama i borbu s onima koje su blizu? U jednom od velikih diplomatskih manevara 20. stoljeća u posjet Pekingu doći će američki predsjednik Richard Nixon. Kina se u potrazi za saveznicima okrenula zemlji čije zrakoplovstvo već godinama razaralo sjeverni Vjetnam. Sve to nije značilo automatsko prekidanje suradnje Kine i Vjetnama. Kineske pošiljke hrane i oružja povećale su se tijekom 72. i 73. kako bi se južnom savezniku pokazalo da ga se neće ostaviti na cjedilo ali odnosi su se nastavili pogoršavati. Sa sukobima na kambođansko-vjetnamskoj granici, kinesko-vjetnamski odnosi dosegnuli su točku pucanja. Kina je, ne želeći to gledati skrštenih ruku, Teng Xiaoping je već bio na vlasti, on nije želio se vezati uz ludoga Pol Pota, kako ga je zvao, da je potpuno taj čovjek poludio, ali iz tih strateških geopolitičkih razloga Kina je ipak pomagala Pol Pota. Poslala mu je nešto oružja, pa je on e, svoju armiju rekonstruirao do broja od 70 tisuća ljudi. I s time ušao u sukob sa ipak moćnim i jačim e, Vijetnamom. I u tom slaganju geopolitičkih interesa išlo se čak tako daleko da kada Vijetnam sredi Kampučiju, vrati e, Kambođu zapravo, formirat će vlast koja je njemu po volji, i tako se i desilo. Spostavili su onoga Heng Samrina koji se održao desetljeće i pol na vlasti skroz tamo do 90. E, godina. I kad je onda doista ušao Vijetna, ovaj e, Kambođa u više stranačje i slično, Međutim, Vijetnam je računao da bi mogao stvoriti jednu tampon zonu preko eh, Kambođe u odnosu na Tajland. I stvarno 1980. godine kad se on učvrstio u cijelom tom području bilo je čak oružanih sukoba sa Tajlandom. Ali eh, Sovjeti se s tim nisu slagali, eh, nisu željeli to domino tako širiti i smatrali su da je dovoljno držati pod kontrolom Kambođu i Laos, da se osigura od kineskog utjecaja i od povratka Amerikanaca u to područje. Tijekom cijele 78. godine trajali su sukobi na kambođansko-vjetnamskoj granici. Vodstvo Vjetnamske komunističke partije, kako se radnička partija prozvala nakon ujedinjenja zemlje, pozvalo je Kambođance na ustanak protiv crvenih mera. Vjetnamska vojska otvoreno se spremala na napad. U rujnu 78. u luku Kamran uplovila su dva sovjetska teretna broda puna vojne opreme. Kasno u studenom te godine general Le Duc An preuzeo je zapovjedništvo nad svim vjetnamskim trupama raspoređenim uz granicu s Kambođom. 3. prosinca 78. Vjetnam je objavio stvaranje Kampučijske ujedinjene fronte nacionalnog spasa. Tako je stvorena vlada koja će preuzeti vlast nakon poraza crvenih kmera. Bio je to završni potez u pripremama za napad. I Vjetnam je odlučio, njegov politbiro, nakon savjetovanja s Moskvom, da je u ljeto 1978. teror crvenih mera dostigao vrhunac, njihova drskost, otvorene teritorijalne pretenzije prema delti Mekonga, što je zaista točno, što se u dokumentima i u tisku tog doba može pronaći. I Vijetam je odlučio slomiti kralježnicu Pol Potu, podigavši prvo 120 tisuća vojnika i to najboljih, njihova divizija imala tisuća u nepotpunom sastavu, u punom sastavu tisuća e, dobro izvježbanih vojnika, znači to je otprilike 12 divizija e, je bilo spremno, čekalo se, bilo je pograničnih sukoba, još nije bilo vrijeme, sazirlo vrijeme za udar. I Vjetnam je tu isplanirao da ne odugovlači taj rat, da ne vodi rat iscrpljivanja, nego da izvrši jedan blitzkrieg na vjetnamski način, da prikupi kvalitetne snage i da riješi stvar u roku od mjesec dana. Tako da je zapravo pravi napad vjetnamskih trupa, koje su onda naravno i ojačene, pa je Vjetnam imao u trenutku napada 200 tisuća vojnika, Pol Pot između 60 do 70 tisuća, ali oko desetak tisuća ih je već poginulo u ovim čarkanjima u graničnim područjima, Vijetnam je napao sa ukupno 19 pješačkih motoriziranih divizija, tako da je to bila jedna kvalitetna masa i iako u državi, iako u Kampuči, Kambođi nije bilo puno prometnica, Vjetnamci su doista munjevito obavili, jer je to ipak jedan veliki prostor i oni su u roku dva mjeseca u potpunosti ovladali e, zemljom da bi Pol Potov, e, režim koji je srušen, se sveo na nekih 10 do 15 tisuća sada već gerilaca. Ponovo se Pol Pot popukao u šume, ali praktički bio razbijen. Da bi Vjetnam onda otkrio sve ove strašne stvari koji su se dešavale od 1975. do praktički do konca 1978. godine. Kina je postala sve podozrivija prema susjedu na jugu. Vjetnam i Laos su u srpnju 78. potpisali sporazum o prijateljstvu i suradnji. Vjetnam imao svoje trupe u Laosu. Bila je to takozvana misija socijalističke solidarnosti. Kina je u tome vidjela vjetnamski pokušaj da postane regionalni hegemon. U listopadu 77. počela je čistka prokineskih kadrova u Vjetnamskoj partiji. Te godine počeo i napad na kinesku manjinu u Vjetnamu. Zakonom je zabranjeno privatno poduzetništvo i izmijenjeni su zakoni o valuti i tečaju. Tako je kineska manjina izgubila svoj snažan ekonomski utjecaj na jugu Vjetnama. Veliki broj Kineza počeo je odlaziti u Kinu. Do svibnja 78. njih oko 105 tisuća prešli su granicu. Onda je Kina zatvorila svoju granicu s Vjetnamom. Kinezi su počeli bježati iz Vjetnama preko mora. Zajedno s drugim izbjeglicama iz Vjetnama postali su takozvani ljudi iz brodova. Kina je prekinula svu pomoć Vjetnamu. Vjetnam je to reagirao potpisivanjem sporazuma o prijateljstvu i suradnji sa Sovjetskim savezom. U Pekingu je bio i novi vođa. Predsjednik Mao Tse-tung i premijer Chu Enlai umrli su 76. Nakon kratkotrajne borbe za vlast, prvi čovjek Kine postao je Deng Xiaoping. On je u siječnju 79. tijekom službenog boravka u SAD-u jednom američkom senatoru izjavio ovo. Nećemo dopustiti Vjetnamu da napravi puno nevolja u Aziji. Kako bismo zaštitili našu zemlju i mir u svijetu, vjerojatno ćemo morati učiniti nešto što inače ne bismo željeli. Ovakav razvoj događaja na zadovoljstvo Moskve je razjarilo Kineze, koji su zaista se ozbiljno naljutili i sjećam se izjava Teng Xiaopinga i Hua Kuo Fenga, koji je bio njegov takmac zapravo za ključnu poziciju ko će voditi državu, u čemu je pobjedio na kraju Teng Xiaoping. Što ćete napraviti sa Vijetnamom? On je rekao Jan da, a Jan da znači udariti snažno. Udariti snažno, vojnici su rekli i duboko, angažirati sve svoje snage u južnom dijelu Kine i očitati lekciju Vijetnamu koji nikada neće zaboraviti. Vjetnam je prije nego što je počeo rat e, protiv crvenih mera i držao vojsko od 600.000 ljudi, što je bilo jako puno. To znači da nije demobilizirao snage koje su 75. polučile pobjedu, da pače i odjačio ih je, vratio je dio južno-vjetnamskih časnika, dočasnika e, i one vojske koje je tijela služiti u toj novoj narodnoj e, armiji i to nije bilo dosta Zahvaljujući obilnoj sovjetskoj pomoći, Vijetnam je odmah povećao tada kad je već bilo jasno da će se sukobiti s Kinom, svoje oružane snage na milijun ljudi. Ali, s druge strane, se nalazila kineska kopnena vojska sa 3 milijuna i 600 tisuća ljudi, preko 500 tisuća kineza se koncentriralo na 400 km dugoj kinesko-vjetnamskoj granici i činilo se da će oni zapravo pregaziti one sjeverne dijelove Vjetnama, Ujedinjenog Vjetnama i doći lako do Hanoja. U travnju 75. Mao Tse je priredio prijem za vođu Sjeverne Koreje Kim Il-sunga. Tom je prilikom Mao pokazao na jednog člana kineske delegacije i korejskom velikom vođi rekao. Ne želim govoriti o političkim poslovima. S njime možeš o tome razgovarati. Njegovo ime je Deng Xiaoping. On zna kako se vode ratovi i zna kako se bori protiv revizionizma. Napali su ga crveni gardisti, ali sada s njime nema problema. Na nekoliko godina istjeran je iz svog ureda, ali danas se on vratio. Deng Xiaoping rođen je 22. za 1904. u provinciji Sichuan. Bio je sin zemlje posjednika. Studirao je u Francuskoj, tamo postao aktivan u komunističkom pokretu. Nakon studija otišao je u Sovjetski savez. Kad se vratio u Kinu, postao je vojni i politički organizator. Sudjelovao je u dugom maršu i zauzimao je položaje političkog komesara do ranga armije. Deng je postao poznat kao efikasan i pragmatičan organizator. 52. Mao ga je pozvao u Peking gdje je imenovan za vicepremijera, pa za generalnog sekretara partije. Početkom 60. došao je u sukob s tvrdom strujom u partiji. Tijekom kulturne revolucije napali su ga crveni gardisti. Oduzete su mu sve funkcije i nestao je iz javnog života. Tek 1973. ga je rehabilitirao Chuen Lai, Dvije godine kasnije Mao ga je postavio za potpredsjednika Centralnog komiteta partije i načelnika glavnog stožera. Godine 1976. umrli su Mao Tse Tung i Chuan Lai i takozvana četveročlana banda koju je predvodila Maova udovica na kratko je oduzela Dengu sve funkcije ali ne zadugo. Do srpnja 77. Deng je zavladao Kinom. Članovi četveročlane bande završili su na sudu. Dvoje je pogubljeno, dvoje je dobilo dugogodišnje kazne. Deng Xiaoping je s vjetnamskim vodstvom imao neraščišćene račune još od kraja 50. godina, kada se protivio pomaganju komunističkog ustanka na jugu Vjetnama. Središnja vojna komisija Kine pod vodstvom Denga je 17. veljače 1979. zapovjedila napad na Vjetnam. Deng je pred vojsku postavio tri cilja. Ograničeni napad, brza pobjeda i izbjegavanje odugovlačenja. Rat nije dugo trajao, manje od mjesec dana, ali je bio izuzetno krvav, a sa taktičke strane je pokazao što su slabosti, a što su preznosti neke, neke oružene sile? Kinezi su imali masu i ništa više. Njihova vojska, njihova tehnika je bila rasklimana vojska prilično bezvoljna i nedisciplinirana. Mnogi vojnici su bili razočarani crveni grdisti kojima se obočavalo nebo ukoliko sudjeluju u onoj klasnoj borbi kad je kontrarevolucija takozvana čišćena. S druge strane, tu je bilo puno seljaka potpuno nepismenih, nespremnih, do vojski su bili praktički polugladni. Jedna, rekao bih, polupismenost je vladala od dna pa do negdje višeg srednjeg, srednjeg nivoa, srednje razine u, u cijeloj kopnenoj vojsci Narodne republike Kine i glavni stožer kineski je donio jednu odluku s kojim su se složili, e, složio politbiro, a to je da taj rat vodi samo na kopnu. Da svojih 5-6 tisuća aviona, koliko su ih imali, a u toj zoni prema Vijetnamu imaju nakrcano bazu, jednu zračnu bazu do druge, oni uopće tijekom cijelog rata od tih 30 dana nisu koristili ratno zrakoplovstvo kao podršku. A zašto? Jer su se bojali vjetnamskih pilota. Godine kulturne revolucije opustošile su Kinu i Mao koji je pokrenuo tu revoluciju je to znao. Zato je pozvao Denga kako bi se Kina vratila u normalan život. Jedan od važnih zadataka bilo je uvođenja reda u željeznice, koje su bile ključne za prijevoz roba i sirovina, posebno ugljena, tada glavno goriva u Kini. Deng je ponovo stvorio ministarstvo željeznica, poslao je organe javne sigurnosti da uvedu red u željeznice. Oni su 11.700 željezničara javno optužili za nerad i kontrarevolucionarnu djelatnost. Njih 3.000 je osuđeno, a od njih 85 je pogubljeno. Prestalo je pljačkanje željezničke opreme. Čak je znatno smanjen broj ljudi koji su se vozili bez karte i koji su se vješali po vlakovima kako bi se besplatno vozili. Onda je na red došla proizvodnja čelika i željeza, posebno veliki kompleks kojeg su Sovjeti izgradili u Anšanu. Deng je na državnom vijeću izjavio. Rekli smo ministarstvu željeznica, čekat ćemo samo jedan mjesec. Sada kažemo sedmom ministarstvu strojogradnje istu stvar da ćemo čekati do 30. lipnja. Kada dođe srpanj, više nećemo biti uljudni. Tada više nećemo nikoga čekati. Ne zanima mi jeste li vi tigrova ili lavlja guzica, svejedno ću vas po njoj udariti. Borit ću se protiv vas i borit ću se odlučno. Deng je zaveo redu proizvodnji čelika i željeza. Namjeravao je zavesti red u vojsku, koja je u godinama kulturne revolucije više bila sredstvo političkog pritiska nego vojna organizacija. Rad s Vjetnamom kojeg je Deng smatrao neizbježnim, bio je dobra prigoda da se zavede red u vojsku. A i činilo se da neće biti tako teško. Glavnina u ratu prekaljene vjetnamske vojske bila je angažirana u Kambođi. Deng i Narodno Slobodačka vojska Kine prevarili su se u procjenama. Rat će biti itekako skup za kinesku vojsku, govori Fran Višnar, vojni i obavještajni analitičar šta su napravili Vjetnamci? Zadržali su stotinjak američkih e, najboljih aviona koji su oni ostavili sajgonskom režimu. Ti su avioni održavani. U međuvremenu su rehabilitirani sajgonski, sajgonski zračni asovi koji su zaista svoj, naučili taj zanat kod Amerikanaca. Njima je također ponuđeno da se, evo, mogu se dokazati, sve će im biti oprošteno ako se budu borili za domovinu. A ti avioni su imali najsuvremenije američke rakete zrak-zrak. I u svakoj zračnoj borbi e, kineski migovi 15, migovi 17, migovi 19, po i stotinjak migova 21 i bi sigurno, sigurno izgubili. S druge strane, vjetnamski piloti na migu 21 bili su daleko, imali su suvremenije modele, imenačice od onih kineskih, jer su kinezi sami po licenci sklapali svoje mig 21 koji su bili loši, jer pola elektronike e, Sovjeti im nikada nisu isporučili. Tako da bi u zračnoj borbi, u dogfight, bilo bi odmjer 10 naprema 1, kao što je bilo to nekada u Korejskom ratu odnos između Amerikanaca i Koranaca, odnosno Kineza, bio isto tako 10 naprema 1. Na svakih oborenih deset neprijateljskih aviona Amerikanci su imali, izgubili su jedan svoj avion. S druge strane, Kinezi su se bojali i guste e, vjetnamske protuzračne obrane koja je bila kombinacija svih topova automatskih od kalibra 20, 30, 40, 57 mm, pa do tada najsuvremenijih raketa zemlja, zrak, e, sustav Wolfhov, Neva i tako dalje, to su onaj sam 2, sam 3, sam 4, vjetam i sve to povezao i stvorio jedan sustav e, stalnog praćenja radarskoga i vizualnog i, kao što znamo, oborio je tijekom rata 2000 američkih mlaznih aviona, uključujući i bombardere B-52 i 7000 helikoptera što su Amerikanci sami priznali i dali podatke e, kad je skor rata napravljen, da je zaista to bio jedan, jedan podvik. I Kinezi su računali na gubitke od 50%. Godine 1979. Deng Xiaoping odlučio je, kako je to on rekao, smanjiti napuhane vjetnamske glave. Kineski napad je počeo 17. veljače. Kina je imala brojčanu nadmoć, ali to je bilo sve što je ona imala. Kada je planirao rat s Vjetnamom, Deng Xiaoping namjeravao je da on bude ograničen i da završi brzom pobjedom. Rat s Vjetnamom bit će ograničen, čak i brz, ali Kina neće odnijeti pobjedu u tom ratu